I ponovimo sve još jednom u petak u milod Pubu The Blondes Live u Riveru Nikola Marjanović Trio. U subotu obrazovni program u, u Riveru, Belfast Food u klubu Žerve, Elemental na tržnici u Opatiji. E, KBS Xmas Feed 5 u Crkvi i u HKD-u Damir Keđo. U nedjelju u tunelu Catering Special, a u Crkvi Veliki Božićni Trešnjak. Dragi slušatelji, slušali ste još jednu Soul Music Info. Nadam se da smo vam dali neke ideje gdje provesti ovaj predbožićni vikend. Ostanite uz Radio Soul.